he mule entae mule trechei holithos epilisu periagontos auton tu trochu sun tribei tus diates chones epigeomenus cocus horis deite apoballe to pituron ho eis ten kisten piptei apo tu alfitu dia siniu kiliciu ec piptontos Toiaute mule, mylos, proton en heiro mule, eita onicee, hydro mule, cae mule nauticee, meta tauta he mule anemostrofos, pneumaticee.